13. nodaļa - Seno laiku noslēpumainā maģija. Bet nu atgriezīsimies pie Edmunda. Viņš gāja un gāja. Agrāk zēns nekad nebūtu ticējis, ka iespējams tik ilgi iet. Beidzot, ragana apstājās egļu un īvju ēnā kādā tumšā ielajā. Edmunds uzreiz nokrita uz mutes zemē un palika nekustīgi guļam. Viņam bija gluži vienalga, kas ar viņu notiek, lai tikai ļauj mierīgi pagulēt. Zēns bija tik pārgurs, ka nejūt ne badu, ne slāpes. Ragan un pundurs turpat tūmā klusi sarunājās. Nē, sacīja pundurs, tagad tam nav nozīmes karalien. Viņi jau noteikti sasnieguši akmens galdu. Cerēsim, ka vilks mūs atradīs un pavēstīs jaunumus, teica Ragana. Ja mūs arī atradīs, tie nebūs priecīgi jaunumi, pundurs noteica. Kēras paravēlas pilī ir četri troņi, Ragana sacīja, un ja tiks aizņemti tikai trīs, pareģojums nepiepildīsies. Kāda tam nozīme? Šeit taču ir viņš, Punduris iebilda savas pavēlnieces klātbūtnē, pat tagad neuzdrošinādamies nosaukt Aslanu vārdā. Varbūt viņš te ilgi neusturēsies. Tad uzbruksim visiem trim kēras paravelas iemītniekiem. Un tomēr būtu labāk, ja mēs zēnu paturētu kā ķīlnieku, tad teikdams pundurs Edmundam iespēra. Nu jā, un sagaidīt, kamēr viņa atbrīvos, izmējīgi atteica Ragana. Nu tad izdarīsim to, kas mums jādara tepat, sacīja pundurs. Es gribētu to veikt uz akmens galda, iebilda Ragana. Tā kopš seniem laikiem ir īstā vieta. Būs ilgi jāgaida, līdz atka, Aslans atkal izmantos galdu īsteniem nolūkiem, punduris sacīja. Tev taisnība, Ragana piekta. Es sākšu. Tajā pašā brīdī zobus atņirds pie viņiem pieskrēja vilks. Es viņus redzēju, pie akmens galda kopā ar viņu, Tie nogalināja Mogrim, manu kapteini. Es noslēpos krūmos un visu redzēju. Viens no Ādam dēliem viņu nogalināja. Glābieties, glābieties! Kādēļ? sacīja Ragana. Nav nekādas vajadzības. Nekavējoties dodies ceļā un savāc visus mūsējos, lai viņi ierodas šeit, cik ātri vien iespējams. Izsauc milžus, vilkačus un to koku garus, kur ir mūsu pusē. Izsauc vampīrus, cilvēkādājus un minotaurus, izsauc neģēļus, ļaunās burvis, spokus un ļaudis no suņu sēnīs. Mēs cīnīsimies. Man taču ir burvis zīzlis. Vai tad es nevaru visus pārvērst akmeņos, kad viņi uzbrukst? Pazūdi. Ātri. Man par to laiku jāpabeidz kāds sīkums. Milzīgais zvērs pamāja ar galvu, pagriezās un aizauļoja. Tā, viņa noteica, galda mums nav. Ļauj padomāt. Viņu vajadzēs atbalstīt pret koku. Ar nežēlīgiem spērieniem un sitieniem Edmundam lika piecelties. Pundurs piespied viņu pie koka un cieši piesēja. Edmunds redzēja, ka ragana noņem mantiju. Kailās rokas bija žilbinoši sniegbaltas. Vairāk gan viņš neko nesaskatīja, visapkārt tumšajā ielā bija tumši koku silueta. Sagatavo upuri, Ragana sacīja. Pundurs atpogāja un atlocīja Edmunda krekla apkaklīti, tad sagrāba viņai aiz matiem un atlieca galvu atpakaļ, līdz zots izslējās uz augšu. Edmunds sadzirdēja neparastus skaņas - žvīk, žvīk, žvīk. Kas tas varētu būt? Un pēkšņi viņš saprata. Tik asināts nazis. Tajā pašā brīdī zēns izdzirdēja skaļus saucienus, pakaudipoņus, pārnu vēdus un ragans kliedzienu – Īsts juceklis. Edmunds sajūta, ka tiek siets vaļā, un stipras rokas viņu paceļ gaisā. Bija saklausāms patīkams dobis balsis. Ļaujiet viņam pagulēt, iedodiet vīnu, lai iedzer mazliet lēnām, tuliņ kļūs labāk. Tad visi sāka sarunāties savā starpā. Kurš noķēra raganu? Es domāju, ka tu. Kad nāzes izlidoja viņai no rokām, es vairs neredzēju, dzinos pakaļ pundurim. Vai tu domā, ka viņa ir aizbēgusi? Visu uzreiz nevar ievērot. Kas tas ir? Nekas, tikai vecs cēlums. Šajā brīdī Edmunds zaudēja samaņu. Drīz kentauri, vienredži, brieži un putni, visi, kurus aslons bija sūtījis glābt Edmundu, traucās atpakaļ uz akmens galdu, nezdami zēnu līdzi. Viņi būtu ļoti pārsteigti, ja zinātu, kas notika ielējā pēc viņa aiziešanas. Iestājās dziļš klusums un parādījās gaišs mēnesis. Ja arī jūs tur atrastos, tad spilgtajā mēnesis gaismā noteikti ievērot vecu cēlmu un milzīgu lauku akmeni. Lai gan, ieskatoties ciešāk, jums rādītos kaut kas dīvains. Jūs nodomātu, ka cēlums līdzinās mazam rasnam sakunu pušam vīriņam. Ja jūs vērot ilgi un pacietīgi, tad redzētu, ka cēlums pieiet pie akmens, un akmens pieceļas un sāk runāt ar celmu, jo īstenībā celms un laukakmens bija punduris un ragana. Viņa spēja katru, ko vien gribēja, un arī sevi pārvērst par jebko. Kad raganai izsita nazi no rokām, viņa neapjuka, bet pārvērt sevi un punduri. Arī burvju zīzlas bija palicis pie viņas tātad drošībā Kad nākamajā rītā bērni pamodās, viņi bija gulējuši teltī uz veselas spilvenu grēdas. Misis Bebrena vispirms pastāstīja, ka viņu brālis izglābts no raganas nagiem, jau iepriekšējā vakarā atvests uz nometni, pašlaik sarunājas ar Aslanu. Tūlīt pēc brokastīm viņi izgāja ārā un redzēja, ka Aslans un Edmunds Nūmeļs no pārējiem pastaigājas viens otram blakus par asaino zāli. Nav vajadzības stāstīt, un to neviens arī nedzirdēja, ko Aslans sacīja, Tomēr tā bija saruna, kuru Edmunds nekad neaizmirsa. Bērniem tuvojoties, Aslans pagriezās, lai tos sagaidītu. Lūk, jūsu brālis, viņš sacīja, un nav nekādas nepieciešamības runāt par to, kas bijis. Edmunds visiem pēc kārtas paspieda roku un katram lūdzu piedod man. Viss kārtībā viņa atbildēja. Pēc tam ik viens gribēja pateikt kaut ko vienkāršu, ikdienišķu, lai apliecinātu, ka atkal ir draugi un atkal viss ir par vecam, taču neviens nevarēja neko izdomāt. Bērni jau sāk justies neveikli, bet tad kāds no leopardiem tuvojās aslānam un teica, ser, ienaidnieku sūtnis lūdzu jūs pieņemt viņu audiencē. Lai nāk tuvāk, aslans atbildēja. Leopards aizgāja un drīz atgriezās ar raganas punduri. Ko vēlies man paziņot zemes dzīļu dēls? jautāja Aslans. Nārnijas karaliene, vientuļo salu imperatore, lūdz garantiju, ka viņas dzīvība netiks apdraudēta, ja viņa šeit ieradīsies, Punduris sacīja, lai runātu ar jums par to, kas jūs interesē tikpat daudz kā viņu. Nārnijas karaliene, patiesi? iesaucās misters Bebrs. Kāda nekaunība! Mieru, Bebr, teica Aslans, Drīz visi tituli tiks atdoti likumīgajiem valdniekiem. Pagaidām par to nestrīdēsimies. Saki savai pavēlniecei, zemes dzīļu dēls, ka es garantēju viņas drošību ar noteikumu, ka viņa atstās savu burvju zīzlaistā lielā ozola. Pundurs piekrit, un divi leopardi sekoja viņam, lai redzētu, vai viss noteikums tiek izpildīts. Bet, ja nu viņi pārvērš leopardus akmeņos, Lūsija čukstēja Pīteram. Domāju, ka arī leopardiem tas ienāca prātā. Katrā ziņā spalvu uz muguras un astēm tiem sacēlās stāvs gluži kā kaķiem ieraugot svešu suni. Viss būs kārtībā, Pīters čuksts atbildēja. Viņš tos nesūtītu, ja nebūtu pārliecināts par drošību. Pēc pāris minūtēm ragana parādījās kalna galā, šķērsoja klajumu un nostājās pretī aslanam, Ieraugot viņas seju, Pīteram, Lūsija un Sjūzenai par kauliem pārskrēja šermuļi. Viņi taču redzēja raganu pirmo reizi. Zvēru vidū bija dzirdama klusa rūkšana, lai gan spīdēja spoža saule visiem pēkšņi kļuva augsti. Mierīgi jutās acīm redzot tikai divi – aslans un pati ragana. Savādi bija vērot abas sejas, zeltēno un nāves bālo, tik tuvu blakām – Aslanam tieši acīs ragana gan nespēja ieskatīties. Misis Bebrentam pievērs īpašu uzmanību. Starp mums ir nodevējs Aslan, Ragana sacīja. Visi, protams, saprat, ka viņa runā par Edmundu. Taču pēc visa tā, kas ar zēnu bija noticis, kā arī pēc rīta sarunas ar Aslanu, Edmunds par sevi nedomāja un joprojām neatrāva skatienu no Aslana. Šķit viņš nepievērš uzmanību Raganas teiktajam. Nu un tad? Aslans atbildēja, viņa nodevība nebija vērsta pret jums. Vai esat aizmirsis loslēpumaino maģiju? Ragani jautāja. Pieņemsim, ka esmu aizmirsis, skumji atbildēja Aslans. Pastāstiet mums par šo noslēpumaino maģiju. Pastāstīt jums? Atkārtoja Ragana, viņas balss kļuva arvien griezīgāk. Pastāstīt to, kas rakstīts uz šī paša akmens galda, pie kura mēs stāvam? Pastāstīt, kas ar zobenu iecirst noslēpumu kalnu upurakmeņos? Pastāstīt, kas iegravēts aiz jūras imperatora Zizlī? Jūs zināt, kopš seniem laikiem Nārnija pakļauta imperatora maģijai, un tāpēc katrs nodevējs pieder man. Tas ir mans likumīgais laupījums – Par katru nodevību man ir tiesības nogalināt. Ā, novilka misters Bebrs. Tad tāpēc jūs iedomājaties, kas esat karaliene. Jūs bijāt imperatora bende. Skaidrs. Mieru, Bebr, klusi ierūgdamies sacīja Aslans. Tāpēc, turpināja Ragana, tas cilvēka radījums ir mans. Viņa dzīvība pieder man, viņa asinis ir mans īpašums. Tad nāc un ņem viņu, zemā krūšu balsī sacīja vērsts ar cilvēku galvu. Muļķis, Ragan atteica, un nežēlīgs smīns izkropļoja viņas lūpas. Bet tu patiesi domā, ka tavs pavēlnieks spēja ar varu atņemt man likumīgās tiesības? Viņš pietiekami labi zina, ko nozīmē noslēpumainā maģija. Viņš zina, ja es nesaņemšu asinis, kā likumā sacīts – visi nārnī aprīs uguns un ūdens. Tā paties ir patiesība, piekrīt Aslans, es nenoliedzu. Ai, Aslan, Sjūzena čukstēja lauva mausī, vai mēs nevaram? Es gribu sacīt, jūs viņu taču neatdosiet, jā? Ja? Vai mēs nevaram kaut ko darīt pret noslēpumaino maģiju? Varbūt jūs varat uz to iedarboties? Iedarboties uz imperatora maģiju? pārjautāja Aslans un saraucis pieri pagriezās pret meiteni. Neviens vairs neuzdrīkstējās viņam ko jautāt. Edmunds visu laiku stāvēja blakus aslanam, vērodams lauvu. Viņam trūka elpas. Zēns domāja, vai viņam kas jāsaka, bet drīz saprata, ka no viņa gaida tikai vienu - darīt to, ko liks. Atkāpieties atpakaļ, pavēlēja aslans. Gribu runāt ar raganu divatā. Visi paklausīja. Cik tas bija briesmīgi gaidīt un lauzīt galvu, par ko gan pusbalsī lauva un ragan tik dedzīgi sarunājas. Ak, Edmund, sacīja Lūsija un sāka raudāt. Pīters stāvēja ar muguru pret pārējiem, skatīdamies tālajā jūrā. Bēbri galvas noliekuši turēja viens otru ķepu, kentauri nemierīgi mīņājās. Galu galā visi norima. Kļuva dzirdams pat visklusākās skaņas, kamenes dūkšana, putnu balss tālu mežā un lapu čabēšana vējā, bet aslana un raganas saruna joprojām turpinājās. Beidzot visi izdzird aslana balsi. Jūs varat nākt atpakaļ, viņš teica. Es visu nokārtoju. Viņa atsakās no tiesībām uz jūsu brāļa asinīm. Pāri visam klājumam pāršāls atvieglojumu nopūta, it kā visi būtu aizturējuši elpu un tikai tagad to atkal atgūtu. Tad visi reizē sāka runāt. Raganas seja staroja ļaunā priekā. Viņa pagriezās, lai dotos prom, bet pēkšņi apstājās un vaicāja. Bet kā lai es zinu, ka solījums tiks izpildīts? Arr! Ierēcās aslans, pieceldamies pakaļkājās, viņa rīkli kļuva platāk un platāk, Rēciens skaļāks un skaļāks un ragana izbrīnā pavērus mutis atcēlas vārkus un metās prom, ko kājas nesa.